this, but this moment. Kakaiba to pare. Pasarap ng pasarap habang tumatagal Bumababa sa lalamunan medyo matabang Mga paandar mo sa akin di natatalab Hanggang kailan ba ba ito mawawala? Pasarap ng pasarap habang tumatagal Bumababa sa lalamunan medyo matabang Mga paandar mo sa akin di natatalab Hanggang kailan ba ba ito oh, I would I? obra sa akin ang mga kaki Pasensya kung chapi cannot birich mga fugazi Kaya tawagan mo na yung 911 Kasi pag kami na naganap you better run run Baka humandusay ka na lang dyan kung san san Matipag ako na kumana mapapademsang Mataya-taya yung maiwanan dadapa Pagsiwing kumaka na yung beat biglang nawawala Ayun sa pool ka na sa ulo para bang kanyang bibig daig paganda Pag kami lumalabag, alam mo yung gang sign GHR at YG2's pagka-click flatline Ang lansay, tabi-tabi po sa bangkay Lumubog ang pangabara bang inukay Okay. Big Daddy Blue Young stunner Yung mga magmamano sa akin ay asa na Headshot gana Tabi-tabi kong nasagi pero pare what you gonna Pwede rin naman na Na akong pawisang buti malamig ako Sobrang yabang kahit ako nasa dala mong bangko Sama mo na mga tropa mo tabi kayong tatlo Full of blaze, yeah, asul na yung dugo ko Daming mga hari, pupugutan naming ulo Habang yung corona ay gusto nilang makuha Oops, teka muna, sumisid ka't malula Ibigin mo na muna, parang una mo nakuha Ng kush tsaka mula, yung bus na paruta Pa dun sa Laguna Babalik Manila, teka muna Ang dami nang nasabi, teka sisindi na muna Nene, nene, gago, yari kayo Nagsama-sama na naman yung mga tirador oh, Kung tumigil na ikot panis yung ventilador Huwag kang makulit katabi ko yung birador Isang bulong, isang putok ka lang, isang pa Hindi lang sa wang-wang YG2's GHR Huwag niyong nilalang-lang Dahil di kami dumidikit sa masasang-sang Bantutin Hinahabol na naman ako ng vibe mo sa amin Kung umilag ka, pa multo ngayon pare Hinahabol na naman ako ng vibe ka, di ka pamulto yung pare